То ну, хіба це війна? А що ж це? Одне самогубство. Де ж та чужа територія, на якій ми повинні бити ворога? Буде і ця територія. Але коли ж вона питається в задачі буде, як нас не буде? І таке може статися. На те й війна. Обличчя Стьопочки болісно скривилось. І він безнадійно махнув рукою. Я, Даниле Максимовичу, надіявся якусь утіху почути, а ви теж, наче політрук. Усі ми вже завтра поліземо в пащеку смерті. А як же інакше? От я й гадаю, а як же інакше? Щось каже та щось не доказує Стьопочка. Уже Львів здали. Не панікуй, Стьопочко, не панікуй, Хочу якось заспокоїти його. Побачиш, що зміниться фортуна війни коли б то побачите. Але щось видиться, не до цього йде. А далі впаковує язика на два замки, за губи і зуби. Та й не добра ніч, хоча де тепер та добра ніч. Попереду чи позаду. Стьопочка, так і не доказав, що чогось, впакував язика на два замки і пішов спати. Він довго вовтузився на мішку з селітвою, а в цей час від спарених кулеметів тихо звався голос кулеметника Івана Перепелюка. Василю, ти спиш? Уже дрімаю. А в тебе нема чогось попоїсти. О, Господи, невже тобі зараз їдло в голові? підвівся зі свого ложа веселогубий, з гніздом кучерів на голові сержант Василь Мірошник. Я завжди, коли хвилююсь, то дуже їсти хочу таку вже має душу. Мірошник тихо засміявся. Душу чи шлунок. І те, й друге, нічутінку не бентежиться перепелюк. Якось як умирав мій дід пасічник, я, сидячи біля нього, щоразу з'їдав полумисок меду. Полумисок? не повіривши, пирхнув мірошник. І що далі було? Далі мій скупенький дід, дивлячись, як я трощу його мед. От тих збитків видужав, а я трохи заслаб. То є в тебе щось? Нема. Ось краще заспіваємо. Мірошник стрепенув гніздом кучерів і підійшов до перепелюка. Так спляче, солдати, завагався кулеметник, що мав неабиякий тенор. А ми так пустимо пісню, щоб не збудити, а приспати їх. Про вечірню. Де там наші вечірні зірки і зіроньки? Аж зітхнув перепелюк і оглянувся на ту далину, яку покидали вони. Стоять собі десь під вербами, а ніде ні одного хлопця. А це б покласти руку на пазуху своєї зіроньки і почути від неї тільки без рук. Що ж почнемо? І е, тихо-тихо, чи то від житочка, чи то до житочка стрепенулася пісня. До ладу поєдналися два голоси. Зори моя вечірняя, зійди над горою. Та не вгадали хлопці, що їх не почують. То тут, то там, з скриньок і мішків вибухівки почали підводитися бійці і приєднувати свої голоси до голосів кулеметників. Підвівся і кремезний круглолиций лейтенант Віктор Кириленко. Він хотів гримнути на співаків, але передумав і сам хвилею густої октави підмив їхні голоси. На якомусь уже попустошеному, безшибному полустанку почулася пісню літня в чугаїні жінка яка невідомо кого виглядала з темряви, і одразу заплакала. Мамо, не плачте, ми вернемося, посміхаючись, гукнув їй мірошник. Ой, вертайтесь, синочки, ой, вертайтесь, рідненькі, бо як жити без вас. Він знає, що повернеться, прогугнів Стьопочка, який теж підійшов до співаків. Чи не з Богом радився? Мірошник почув це.